Irailak kogeita lau gaur asteazkena da data hau berriun albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi natur eskolako jardueren aurkezpena gaur eginen da. Suma konkausa elkarteak gaur goizeko marretan prentxaurreko antolatu du udazken eta neguko jarduerak aurkeztu asmoz. Prentxaurrea ematearekin batera gozaria prestatu dute bertan agertuko direnentzat. entzat. Ezkuntza, kultura, kirola, gizarte ongizatea, berdintasuna eta gazteria arloko jardueretan parte hartzeko diru laguntzak Urriaren amabosta arte zabalik egongo da kultura, gazteria, berrintasuna eta pertsona nagusien arloetan antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen deialdia. Deialdi hau diru laguntzen ordenantza arautzaileatu oinarri. Ordenantza zeina baliabide gutxiko familiak laguntzea xede duen. Beti ere, familia aurietako kideek gainerako herritarren baldintza berberetan udal jarduerei zaieten diru laguntzen deialdia iru ubebikoitz.berrezar.es horri kontsultatu daiteke. Eta gaur ere osoko bilkura ospatuko da. Udal batzaren gai zerrendak lau puntu besterik ez ditu jasotzen urgietatik bi pesenek aurkezturiko mozio bidire. Eh, bata liburutikitan egindako maileguen gatik egilek jasotzeko eskubidea garatzen duen uztailaren emezortziko seireun dagoita lau barra bimila amalau errege dekretuari buruzkoa eta bestea berrio zarko trenbide pasagunea behin betiko kentzeari buruzkoa. Azken hau bai bilduk aurkeztu izan da. Udal batza gaur ratxaldeko seiterritan ospatuko da eta zuzen zuzenean ikusgai izango duzue eguzkiplaza.neten. Bertso eskola martxan da, Iaz sortu zen berrizarko helduen bertso eskola eta aurten ere egitasmoak aurrera jarraituko du bertan lantzen direnak, honakoak, arau orokorrak, doinuak, neurriak, bertso klasiko idatziak, bertso gintzaren historia eta barrekoak, interesdunek izen ematea, zorroka abildua topagunea.org elbide elektronikoaren bidez egin dezakete. eta ostiralarekin zinezta bai da kulturgunean. Berriozarko Groucho Films taldeak ostiralonetan agosto izeneko pelikula proiektatuko du kulturgunean eunta hogeita bat minutuko iraupena duen melodrama hau John Wells ipar amerikarrak zuzendu ezen da gainera Meryl Street eta Julia Roberts aktore xafamatuak paper garrantzitsuak dituzte filmean maila honeku pelikula hau ikusteko interestunek ostiral honetan aukera paregabea izango dute atxaldeko zortzi terdietan kulturgunean proiektzioa bukatzearekin pelikularen inguruko eztabaida zabalduko da. Música Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazin. Zerua odoitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak bereziki egunaren lehen partean. Atxeldean odeiak gutxitu egingo direlarik ipar rosagaiko aize aula ibiliko da gaur ipar mendebeldekoa nagusi izanik temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jeitsiko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegieri dakionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMQ puntu zurtzian, edo orduero interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.